golle simore joyi kono in woodno gorko gooto biiteeɗo ananias joom suudu makka wiyetee ko safira kanko e joom suudu makka ɓe kawri ɓe njeeyi jeyi maɓɓe gooto o ɓamdi e joom suudu makka o mofi e coggo hee huunde o nawi ko heddi ko o fawi ɗum e juuɗine laaɓi ɓee kono piyeer wiimo ananias ko waɗi gaccuɗaa seytane uri ɓernde ma ha aɗa fenana ruhu ceniɗo o mofa hunde e coggu lesdi ndi mate wona ko an jeyandoni hoorema nde joguiɗani nde kadi mate nde jeyɗani nde a wawano naftorade kalis o holino ganniriɗa wadde ko wayni wona yimɓeɓe penanɗa penanɗa ko allah nden anani yas nani ɗin konnguli yani ɗon e ɗon seeri e wonki kala nannoɗo ɗen ɗon geɗe kulol mawgol jaggi ɗum sagataɓe ɓe gaari kasne mo nawe mo gubboye mo hedde waktuji tati caggal mum joom suudu makko ari tawi suwa nande ko kewi ko piyerre wimo haalanam so tawi ko ɗum tan jeeyɗon lesdi mon ndi o jaabi o wi eyi ko noon tan foti nden piyerre wimo holino mbawirɗon ɓamdude ƴewtindaje ruhu jomiraɗo o heɗo ubboynoɓe joom galle ma nana gara maɓe nawe anne ɗon e ɗon o yani e yeeso makko o seeri e wonki sagataɓe ɓe naati tawi o maayi ɓe nawimo ɓe gubboyimo e seere joom galle makko kulol mawgol nangi dental gonɗinɓe ngal e nanɓiɗen gueɗe ɓe fof nelaaɓe ɓe en mbaɗatno maandeji e kaawisaaji keewɗi e hakkunde yimɓe ɓe goonɗi yimɓe ɓe fof gondatno ko e sempeten silemani he hay gooto goɗɗo suusaana tawoyde ɓe ndenne de yimɓe ɓe ina mantatnooɓe no feewi jamanu goonɗinɓe worɓe e rewɓe woni ɓeydaadi heewde haɓɓi e joomiraaɗo o yimɓe ɓe njehi haa mbatti addude ñawɓe e mbeddaaji pawa ɗumen e dow leecoñ e cekki mbele so piyeer wirtiima ɗoon hay so mbeelo mum ina mema woni heen jamaanu keewɗo ummii e cehitaare yerusalem addi ñawɓe e wonduɓe e ruuhuuji tunwiɗi ɓeen fof cellina ndeen hooreeji yettinooɓe sadak o e wondiiɓe mum fof hono goomu sadusa'en kiram jaggi ɗumen pelliti ummaade ɓe njaggi nelaaɓe ɓee ɓe coki ɗumen kono nder jamma malayika jomiraɗo udditi dame kasuɗe yaltaniɓe wiɓe jehe daroyoɗon to galle allah to kabroyon yimɓe ɓe gurdam kesam ɗam fof nden ɓe nani ɗum ɓe natoyi to galle allah to gila subaka law ɓe goni e janguinde hooreji yettinoɓe sadak o e wondunoɓe e mum ndendini hohoɓe ɓesgu israila ɓe ngam joƴƴindi ñaawirde toowndi nde caggal ɗum ɓe njamiri yo nelaaɓe ɓe ngaddoyi to kaso to kono nde gardeeji ɗi njettiinde tawaani ɓe e ndeer kaso he ɓe ndutti ɓe tintini ñaawirde toowndi nde ɓe mbi'i min tawi kaso o ina uddi hattiiɗi gardeeji ɗi ina ndarii e dame he kono nde min ngudditi min tawani hay goto der nde mawda renobe galle alla o e ardibe yottinobe sadakbe nani dum be donki famdi holito ne labi be ngoni be namni koy mabbe holito dum jogori yumtudi e on saha wodi gardo wiibe kero de worbe be cokno don be nana dari to galle alla to ina jangina yimbe be nden mawda renoybe o yahdi e gardeji mum ɓe gartiri ne laaɓi ɓe kono noon ɓe mbaɗirani ɗum doyle saabu ɓe kulno ko wat yimɓeɓe beddade ɓe kaaƴi nde ɓe gartiriɓe ɓe darniɓe e yeeso ñawirde towni nde hooreji yettinoɓe sadak o namniɓe wi min kaɗerino on no laaɓiri janguinde e dow nden inde kono noon on ceeri lawol mon ngol e yerusalem foof kadi diɗɗon ko ƴiiƴam on gorko fawomin piyerre e nelaaɓe ɓe njaabi mbi fodde neɗɗo ko rewde allah kono wonaa rewde yimɓe allah taaniraaɓe men wuurtini yeesu mo peŋnoɗon e leggal o allah ŋabbaniimo heɓniimo ñaama mum waɗimo gardiiɗo e danndoowo ngam rokkude israa'iila en no mbaajorii koye mumen bakkatuuji mumen njaafee komin seedeji ɗen geɗe minen e ruhu ceniɗo mo allah rokki kala dewɗo ɗum o nde ñawirde towre nde heeɗiɓe ha gasi laawi yiɗi warde ɓe kono farisa goto biteɗo gamaliyel jeyaɗo e ñawirde towne nde janguinowo sariya teddinaɗo yimɓe foof ummi dari yamir yoɓe jaltini seeɗa caggal ɗum o wiɓe israila en gande ko jogorɗon wadde ɓe yimɓe ko ɓoyani ko tewdas biyatnoɗo hoore mum ko neɗɗo ummi te hedde yimɓe temedde nayo ina ndewno e makko o warama te rewnoɓe e makko ɓe fof carama hay hunde heddaki caggal makko yudas galinenajo o ummima e saaha bindital nawori yimɓe hewɓe o warama kankone te rewnoɓe makko ɓe fof carama joni noon mboɗo wiya on gitte hakkillaji mon e ɓe yimɓe ɗalon ɓe jaaha ngati so tawi anniye maɓɓe e golle maɓɓe gummi ko e yimɓe ma firtoyo kono so tawi ɗe gummi kote allah on mbawa firtude ɗe ndeno ɗe woto on kaɓade allah ñawirde towirde jaaɓi miijo makko ɓe nodditine laaɓe ɓe ɓe karwisi ɗumen kadi ɓe jamiri ɗumen woto kaaltu e dow inde yeesu nden ɓe gaccidi nelaaɓe ɓe gummi to ñaawirde to ɓerɗe mumen ina keewi weltaari ina kaandanira e hoyneede sabaabude inde yeesu ni kadi ñande fof to galle allah to kañum e nder galleeji hee ɓe ceeraani e janngindi e anndinde kabaaru moƴƴo o manam ko yeeso woni almasihu o